Hier volgen opsomming van die Israëlitische kampplekken nadat hulle onder Mooses en Aaronse bevel uit Egypte getrek het. Soos die Heere vir Mooses gesê het, moes hulle elke plek waar hulle gekamp het, sy naam neerskryf. Die trek het so verloop, 3 tot 4. Die Israëlieten het die ochtend na die heel eerste pasfeest vroeg in die lente van die stad Ramesses in Egypte afweggetrek. Die Egyptenaars was nog bezig om hulle kinders te begraven wat in die groot wonderwerk wat die Heere daar gedoen het, dood is. Hulle kon niks anders doen nie as om maar net te kijken hoe die Israëlieten wegtrek. Die Heere het hulle laat wegtrek, want met die laatste wonder het hy finaal al die goede van Egypte op hulle plek gezet. Van Rameses af is hulle sikkel toe waar hulle kamp opgeslaan het. Hulle het Sikot verlaat en tot bij Eetam op die rand van die woestijn getrek en daar kamp opgeslaan. Van Eetam af is hulle terug naar Pihagerot toe, reg oor Baalsefon, waar hulle bij Migwil kamp opgeslaan het. Hulle het die omgeving van Pihagerot verlaat en deel die reedsee na die woestijn toe getrek. Na drie daase trek dier die Eetam woestijn het hulle by Mara aangekom en daar oorgeblij. Van Mara af is hulle Elim toe, Daar was twaalf fonteine en 70 palmbome, en hulle het daar gekamp. Van Elim af is hulle na die Rietzee toe waar hulle weer kamp opgeslaan het. Hulle het die Rietzee verlaat en later in die Sinwoestijn kamp opgeslaan. Hiervandaan is hulle na Dofka toe, daarna is hulle na alles toe en vandaar af na Refidim toe. Dit is waar daar nie drinkwater vir die volk was nie. Hulle het toe van Refidim af na die Sinaiwoestijn getrek. Hierna het die Israëlite op die volgende plekken oorgeblij. Kibrot Tawa, Gaserot, Ritma, Remon Peres, Libna, Risa, Elota, Arsifer, Erada, Makelot, Tagat, Terach, Metka, Gasmona, Muserot, Bene Jaokan, Gorgetgat, Uitbota, Abrana, Eshongeber, Kades en Isenwoestijn, in die berg hoor aan die grens van Edom. In opdracht van die Heere, het die priester Aaron teenoor uitgekim en daar op die eerste van die vijfde maand gesterf, veertig jaar nadat die Israëlieten uit Egypte weg is. Aaron was 223 jaar oud. Die Canaanitische koning van Arad, wat in die Negev, die zuidelijke woestijngebied van Canaan, gewoon het, het gehoor dat die Israëlieten aan die kom is. Die Israëlieten het hoor verlaat en bij Salomona kamp opgeslaan. Vandaar af het hulle by die volgende plekke kamp opgeslaan, Penon, Obot, Ie Abarim aan die grens van Moab, de Bongat, Almon de Blatayim, die Abarimberge reg oor Nebo en die Moabsvlakte langs die Jordanrivier reg oor Jericho. Daar langs die Jordanrivier, tussen Bet Jesimot en Abel Sittim, het hulle kamp opgeslaan. Daar in die vlakte van Moab aan die oorkant van die Jordaanrivier reg oor Jericho, het die Heere vir Mooses die volgende opdrachte gegee, sê vir die Israëlieten. As jylle oor die Jordaanrivier trek in die land Kanaan in, moet jylle al die inwoners van die land wegjaag. Jylle moet al hulle uitgesnijde en gegote afgoede vernietig en hulle offerplekke verwoes. Neem die land in en gaan bly daar, want ek gee dit vir jylle. Jylle moet die land verdeel dier die stamme volgens hulle getale te laat lookies trek. Die groter stamme moet meer grond kry as die kleiner stamme. Hierdie verdeling is finaal, die verskillende stamme moet elkeen op hulle eie grond bly. Wees gewaarski, as jy nie al die oorspronkelijke inwoners van jullie gebied uit die land uit verdryf nie, gaan hulle vir jylle groot probleme veroorzaak. Hulle sal net so irriterend wees soos een splinter in een mensse oog of een dooring op een ongemakkelijke plek. Hulle sal julle in julle eie land aanval en teen julle oorlog maak. En dan straf ek julle soos ek van plan was om hulle te straffen.